wierzę w Boga Płacę podatki, bo tak jest dobrze Minie 20 wiosna, zacznę planować własny pogrzeb Chciałbyś znaleźć coś na mnie, to teraz weź się synku dobrze Wszystko głęboko ukryte, nie wywęszysz tego nocem Następny dzień, kolejna rata, tak przez lata Będziesz popełniał błędy, w nagrodę czeka złota krata 200 programów, pluszu poduszka parę gramów Jak być dobrym chłopcem, kiedy wokół tylu hamów Starasz się, żeby zostawić coś po sobie Tak by za jakiś czas powiedział dobrze ktoś o tobie Wierzysz że jesteś panem swego losu wystarczy VIP nie wystarczy prawo głosu Bo znajomości, kontraktowe zależności Zatoczącą się monetą wielu głupców rusza w kości Gości, a przecież widzisz to codziennie inaczej Może prosić mnie, a ja i tak ci nie wybaczę Ciężki kryją, ale nikt nad tak nim nie zapłacze Jesteś tu sami, nie zmienisz tego raczej roztrzeszczane pudło to przyjaciel Wielu przeżywa orgazmy Reklamują nowe gacie Kwadratowe światy porozstawiane w całej chacie Ciepła rodzinnego w czasie reklam tu doznacie Bardzo boli, umiera bliski portfel suwa Miała ratować życie, teraz zwyczajnie je opluwa Ciągle powtarza ciężko, a ta robota to charuwa Powołanie to jedno, no ale nie ma jak łapuwa Wszyscy biorą odpowiedź, prosta jest przez kogo Przez tych niby rządzących, zwykle lewą nogą Święty krowy, kroczący pogarbioną drogą Kupi czegoś nie sami nie ile mogą Jesteś tutaj, a chyba miałeś być gdzie indziej Znowu naciskasz przycisk tej całej ciśnieniowej windzie Piętro parterów, jakiś kun za tobą idzie W sumie to nieważne, przecież sam jesteś na świcie Jest tak, a miało być inaczej Możesz prosić mnie, a ja i tak ci nie wybaczę Ciężki chwilo, ale nikt nad nim nie zapłaczę okulary Ściągasz twarzy jakiś macie Dobrze dziś wyglądało, że lepiej się poznacie Przerywamy audycję z powodu usterek technicznych. inaczej Możesz prosić mnie, a ja i tak ci nie wybaczę Ciężki twój los, ale nikt nad nim nie zapłacze Jesteś tu sam i nie zmienisz tego raczej Jest tak, a miało być inaczej Możesz prosić mnie, a ja i tak ci nie wybaczę Ciężki twój los, ale nikt nad nim nie zapłacze Jesteś tu sam i nie zmienisz tego raczej